Koldo Almandoz, zorionak. Euskarrik asko. Garai berriak izeneko zure laburmetraiak eh, irabazi du Euskaraz bizi nahi dut e, programaren barruko lehiak eta endaiako festival honetan. Zuke eh, Guardia Zibil bat Euskaraz bizitzen jarri duzu. Bai, hain zuzen ere, bueno, e, kontseiluak luzatu zuenean ba, laburmetraien deialdia edo, ba, hori ez, Euskaraz bizi nahi dut, Euskararen normalizazioa eta ba, Euskararen inguruan ba, beti jorratzitugun gai hauek jorratu behar ziren. Tardoan irudikatu nuen hori, ez? Halako mundu bat non guztiok hitz egiten dugun euskera, non euskera zabaldua dagoen, non guztiok ulertzen dugun euskera eta guztiok esaten dugunean, ba guztiok da, ez? Eta zentzu horretan ere, ba, bueno, ba, ba guardia zibil batek normalki beretxean, ba, Euskadi irratia entzun, edo berria irakurri dezake. Tarduan horrekin alako bueno, kontra esan edo inkorentzi puntu hori edo erakutsi nahi nuen, ez? Ze, batetik e, hori aldarrikatzen dugu, baina estetik gustatuko litzai guke hori horrela izatea, ez? Eta, bueno, ba, hori hori eratu nahi nuen, baina, bueno, ez, pelikulak ez ditu bi minutu ere irauten, hasi que... Egi esan filma proiektatu dutenean, e, publikoa gelitu da zurre eta lur, eta far batzuk ere dira. Bai, bueno, ez dakit, hori da asmoa, ez? E, minutu eta erdi eskasean, bapatean, bueno, ba, jendeak ikusi duenean, e, jendeak ez du irudikatzen hori gertatuko denik eta eta egiten zaigu alako e, eh, shock moduko bat, ez? Edo zirkuito labur bat edo korto zirkuito bat buruan, ez? Ba, pentsatzeak, ei bala ostia. Guardia Zibil bat ari da hori normaltasun guztia ez egiten. Baina, bueno, bestetik, Katalunian adibidez aspaldian ikertatzea, badira e, Guardia Zibil Katalanak katalanez badakitenak. Eta eta hori ba, normalizatuago edo dago, ez? Ba, bueno. Nola hartu duzu saria, espero zenuen? Ez, komentatu zidaten, bueno, ba, etorri behar nuela, eta orduan horrek ba, pixka bat, ba, pista moduko bat edo ematen dizu, ez? Gero ere sari emanak edan, aztu egin dute, sari eman bartzenik, eta gero sari eman diatenean, ez diate mikrofonorik luzatu, ba, eskerrak emateko, baina horik enduta, beste guzti oso ondo. Guk luzatzen dizugu mikrofonoa. Ba, mila esker, mila esker, behintzat mikrofono baten aurrean hitz egin dut gar. Jarraituko duzu, ez da? Lan honi ere, igual, oi hartzun gehiago ematen, edo baduzu beste evolutaziorik? Hombre, berez, pelikula hain hain txikia da eta hain hain laburra da bere txikitasunean bere bidea ja egin duela baina ba jakina e, lekeiteko zinemaldian ustede hartu dutela eta ni jarraituko da ba, bidaltzen eta eta zabaltzen osea bain egina dagola ba egin dezala bere bidea Ba sorionak berriz ere Mila esker zuik